shi bai san abin da suke ciki ya tasa musu zai shige ta cikin su suka koyo masa kukan kura daga mai takobi sai mai mashi sai mai kulki sai mai kibiya ila ya tuna da alƙawarin da ya ɗauko cewa ba zai yi faɗa da makami ba har ya isa birnin kyau sai kawai ya zare dantsansa ya yi kwale kaimi ya zabura ya shiga cikinsu ya ce har na maza bisa kanku suna bugunsa yana bugunsu da hannu suka yi ta ɗauki ba da shi ɗaya tak kafin a jima ya watsa su ya karkashe waɗansu ya yi wa waɗansu rauni da zai suka gaba ba dama sai sauran suka yi ta kansu suka gudu ba a bar kowa ba sai matattu da waɗanda ba sa iya gudu sun sansani ya fashe wannan ita ce ranar farko da iliya ya fara jarraba ƙarfinsa da jarin takarsa ya wuce zuwa ƙofar gari ya tara duk suna kulle sai ya koma da baya ya yi wa kwale da ƙaimi ya zabure shi ya daka tsalle sai ga su cikin gari ya tafi fada garin ya tarar kowa duk suna masallaci wurin addu'a bai tsaya ba sai ya tafi masallacin ya tambaye su dalilin taruwar su a wurin liman ya bashi labarin mayakan nan duka iliya ya ce to yau Allah ya amshi addu'ar ku babu sauran mayakan don na kule su ku saki jikin ku miƙe kafa jama'a suka dubi iliya suna mamakin su kawai amma bai yarda ba da iliya ya ga alama bai sai yarda da zancensa ba sai yace su aika a leko ta kan ganuwa a gani waɗansu manya suka ce a jarraba a gani nan da nan aka tashi waɗansu jarumai suka hau ganuwa suka hanga ba su ga kowa ba sai matattu da masu rauni kawai kwance hululu tun daga can suka fara kururuwar cin nasarar yaƙi suka kawo labari wurin sarki gari duk ya harkume da murna nan da nan suka fara kaɗa-kaɗa da bushe-bushe sarki da dukkan manyan gari suka taru suna ta kallon iliya suna mamaki suna kuma yi masa godiya shi kuma ya ba su labarin yadda abin ya faru da dare manyan gari duka suka taru suka shawara suka ce wa iliya ya tsaya idan sarkin garin ya mutu su yi masa sarauta suka kuma tara zinare mudu dubu da tarin azurfa mai yawa da sauran kaya masu tsada suka bashi shi ko ya ce baya bukatar komai nasu abin da yake so kawai su nuna masa hanyar birnin kyau da mutanen nan suka ji inda za shi sai duk suka katse suka ajiye zuciya waɗansu suka yi salati sarkin garin da liman da sauran manyan gari suka taru suka yi tararashin iliya don yi haƙura da zuwa kyau don ku sun tabbata zai halaka ne suka faɗa masa duk labarin dajin da ke hanya wanda rabon da wani mahaluki ya bi tun wajen shekaru hamsin ba komai a dajin daga giwaye sai miyagun namun daji da kuma dodon nan gogaji dan fashi jarumai fiye da ɗari sun tafi don su kashe shi amma ya gagara ya kashe su duk irin waɗannan labarai na ban tsoro ba su firgita iliya ba sai ma suka kara masa ƙarfin tafiya ya ce ni dai ku nuna min hanya kawai idan na halaka Allah ya haɗa mu da alheri a ranar kiyama in kuma na kuɓuta to Allah ya sa ina da halin dawowa garinku in sake taimakon ku fiye da wanda ne muku a yanzu suka haƙura da suka kyale Iliya suka sa shi a hanyar birnin Kib suka yi masa rakiya suka yi ban kwana ya tafi Ya kwana da kwanaki cikin ƙungurmin daji babu komai daga tsaunuka sai duwatsu sai kwazazzabai da mu. wani lokaci ma ruwan sama ya bashi kashi a waɗansu wuraren ma kamar Allah bai taɓa sa wata halitta ta bata wurin mu. kwanci tashi ran nan sai ila ya shiga dajin da gogaji yake yana ta tafiya har ya kai ainihin inda aka ce yana zama tun daga nesa gogaji hangi ila ya tafi abin da ya rabu da gani shekara da shekaru sai maza ya zaro kulkinsa ya shiga shiri yana lashe-lashen baki ya nufa wajen iliya yana tafa yana kuwa hayaki na fita daga bakinsa saboda tsananin gaza da kururuwa har kwalele ya firgita ya sassarfa ya durkushi iliya ya fusata ya buge shi sa'an nan ya miƙe gogaji ya taso wa iliya haikan zai kashe shi amma iliya ya tuna da alkawarinsa ba zai yi faɗa da makami ba sai ya ɓallo wani itace ya gyara ya ɗana a bakansa maimakon kibiya ya auni gogaji da kyau a ƙahon zuci ya sakan masa maimakon ya same shi a kirji sai ya same shi cikin kunnan hagu ya ƙullo ta kunnan dama gogaji ya sama ya faɗo ya tashi ya wata irin ƙara ya sake faɗuwa rim sai ka ce giwa ce ta faɗi nan da nan ila ya sauka ya kukunce gogaji ya ɗaure shi da asalwayin dokinsa ya kaɗa shi gaba suka nufi wurin kwanansa wato wurin da 'ya'yansa suke suna tafiya har suka ƙetare wani kwazazzabo suka isa wata ƙorama mai kurmi a tsakanin duwatsu wurin kuma wani katon lambu-lambu ne an shafe tsakiyarsa da duwatsu kamar siminti an kakkafa waɗansu manyan karafa kamar azaru an yi babban taki da 'ya'yan gogaje suka hango su iliya tafe tun daga nesa suka fara murna suna tsalle suna cewa alo ga baba tafe ya kawo mana nama ashe yau muna da shagali wannan ya ce ni ke da kai wannan ya ce shi ke da ido wannan ya ce shi ke da kafa sai malele wadda ta irin sihirin nan ta ce musu kai sa karkaru ku duba sosai yau ubanmu ne aka kamo ba shi ne kamo ba sai suka yi kuri da ido suna jiran su Ilyas iso tun daga nesa gogaji ya ce wa ‘ya'yansa kada su sake su taba Iliya amma duk da haka sai da malele da yake ba ta jin magana ta ciro ɗaya daga cikin azarin nan na ƙarfe ta faɗa wa haka Iliya ko duban ta bai ba ta sake dagawa za ta ƙara sai ila ya fusa yasa yasa hannu ya fusgo ta ya jefa ta sama ta fado ta rabarbaje gogaji ya ce ana faɗa mu ga irin ta nan ya ce wa 'ya'yansa kawo burgamin zinariya ɗari da burgamin azurfa mai tan da na lu'ulu'u hamsin su ba iliya don ya sake shi iliya ce bar kayanka ba na son ko a nemi bukata ta an tafi da kai birnin kif ya tura kiyar gogaje suka kama hanyar birnin kyau ya bar 'ya'yan gogaje suna ta kuka ana nan kwanci tashi suna tafiya har ran nan suka kai birnin kyau iliya bai nufi ko ina ba sai ya tafi masallacin garin ya ɗaure dokinsa ya kuma ɗaure gogaje ya ce masa kada ya sake ce zai gudu gogaje ce wane shi da zai iya gudu nan da nan iliya ya tafi fada ya aika faɗa wa sarkin garin cewa gashi ya sauka ya fito daga kanifa ne ya biyo ko ta hanyar nan da ba ta biyuwa waldima ya mamaki kwarai har bai yadda da ɗan sakon ba ya sa aka isa da iliya sa ya tambayi iliya garinsu da labarinsa iliya ya faɗi duk abin da ya gudana tun daga farko zuwa ƙarshe amma duk da haka waldima bai gaskata shi ba sosai cewa ya biyo ta wannan hanya waɗansu a wannan wurin ma da suka rika cewa ida ƙarya kake hanyar da manyan barade da dakaru suka kasa bi sai kai za ka ce ka biyo ta kai kaɗai ƙarya ne daga nan ran ila ya ɓaci ya ce ku tashi mu tafi babban masallaci zan gwada muku shaida sarki da sarauniya da mutanen gari suka ɗunguma sai masallaci kowa ya arba da gogaji ɗaure sai ya baya kamar tsira ga kyanwa duk wuri ya ruɗe sai mutane ke ta gudu suna komawa gida da ila ya ga haka sai daka mutane tsawa suka ƙara razana fiye da ganin gogaji suka rasa inda za su nufa duk suka yi dabar dabar waɗansu suka faɗi kwance waɗansu suka shiga cikin kwarurruka suka buya waldima shi da kansa ya firgita ya ce ila mun yadda lalle ta wannan hanya ka biyo don kwa mun ga shaida ta sosai yanzu sai mu tafi gidana ka huta ka ci abinci sa'an nan da maraice mutane za su taru mu sake zuwa kallon gogaji muna so ka sa irin gazan nan da yakan yi wa taron mutane idan ya tare su ila ya ce to yanzu yana jin yunwa sai aka yi masa abinci da giya don ya cika cikinsa ya ji dan yin dadin gaza ko walima ya sa aka kai masa tulun nan giya wajen metan da kaɓukan abinci masu yawa gogaji ya ce kafin maraice duk labari ya watsa cikin gari kowa ya kosa lokaci ya yi ya zo kallo sarki da sarauniya suka ci ado suka fito suka iske fara ta cika makil da jama'a suka wuce gaba jama'a ta bi su oh, sai wurin gogaji iliya ya ce kai gogaji sarki waldi yana so ya ji irin gazan nan da kake mutane idan ka tare su hanya gogaji ya bude ido ya ga mutane jingin ya yi dan murmushi sa'an ya kafa bakinsa kasa ya tattake ya yi wani irin ruri wanda bai taɓa yin irinsa ba kamar ara da goma suka faɗi gaba ɗaya ƙasa dai kamar za ta tsage a lokaci mutane don tsananin firgita har suka kasa gudu suna zato duk inda suka nufa za su haɗu da shi waɗansu suka su ma'ana waɗansu suka faɗi kwance wai suna jiran mutuwa ta zo ta ɗauke su mukarawai don razana har suka kaɗe sarki da sarauniya ba su sani ba don firgita daga nan iliya daka gogaji tsawa don ya yi shu wohoho iliya ɗan mai ƙarfi tsawar da ya yi har ta fi gazar gogaji ban tsoro mutanen da ke da ɗan sauran motsi ma sai suka katse sosai suna zato ko gogaji ne taso zai halaka su gogaji shi ma kuma can ya firgita ya rasa wajen da zai ya faɗi gaban iliya a gigice na hurwa yana cewa na baka dukkan dukiyar da ke gidana ni dai kada ka halaka ni ila ya ce gogaji ba na son komai naka kashe ka zan yi wannan shine sakamakon abin da kawai mutane shekara da shekara to alƙawarin da Iliya ya cika tunda ya kawo birnin Kib bai zubar da jini ba daga ne ya tafi da gogaji bayan gari ya ciro kibiyarsa guda ya ɗana a bakansa ya sakan masa a makogar gogaji ya tsalle sama ya faɗi matacce Iliya ya koma fada ya faɗa sarki jama'a duk suka yi ta murna shi kuma sarki don ya nuna farin cikinsa ga iliya sai tara dukkan manyan gari da attajirai ya shirya biki ce bayan iliya ya huta kwana kaɗan sai ban kwana da sarki ya ce zai yi gaba cikin yawace yawacen da iliya ke yi ran nan sai je wani babban gari wanda ya shahara ga yaƙi garin ku sarauniya ce ke mulkinsa yarinya ce karama yar shekaru ashirin ga ta kyakkyawar gaske kuma ga ta jaruma ba daɗe ba iliya ya daura aure da ita suka zauna kamar wata uku tare cikin jin daɗin duniya da annashuwa Rannan suna zaune sai kawai iliya ya tuna da yaƙe-yaƙe nan da nan sai fuskarsa ta sake ya shiga tunani ya ce wa sarauniya ina so in shiga duniya kaɗan ga irin abin da take ciki na daɗe ban motsa jikina ba hankalin sarauniya ya tashi sai rarashin duniyan nan iliya ya haƙura yake har ta ce za ta ba shi sarautar amma bai yadda ba ta fashe da kuka ta rungume shi tana ba shi magana iliya ya ce dama kin daina kuka don tafiya kan ba shakka zan yi ta yi fatan allah ya sa muna da rabon ganawa da juna in kuma babu na fata allah haɗa fuskokinmu a dar salam asuba na yi ila ya jefa kwale-kwale siddi da taka ya hau daga shi sai mashi da takobi da kulkira ta ya milla abinsa cikin duniya ya ta yaƙe yaƙe duk inda ya ji ana hargitsi sai na burin ya yaƙe shi ya kafa salama kana ya wuce ashe lokacin da iliya ya bar sarauniyar nan ta samu ciki bayan watanni kaɗan ta haifi ɗa namiji aka sa masa suna falal ana nan yaro ya fara girma da ganinsa kaga ubansa duk irin halin idiya ubansa falalu bai bar ko ɗaya ba har ran nan dai zai sa misalin mutum ya zama jarumin gaske wanda baka masa duk karkaran nan ran nan sai ya tambayi uwarsa ko wane ne ubansa ta ce ya mutu tun ba a haife shi ba tun daga nan falale ce shi ma zai shiga cikin duniya ita yaki har ya mutu kamar ubansa abin duniya ya damu uwarsa ta yi rarrashi ta yi rarrashi ya ce shi dai sai ya gaji ubansa ta gaba za ta iya hana shi ba sai ta ce masa to idan dai ka tafi wurin yaƙe ƙyanka in ka gamu da wani ana kiransa iliya ɗan mai ƙarfi ka roƙe shi gafara ka wuce kada ka yi yaƙi da shi banda shi ba mai iya samun nasara kanka da jin haka sai falal ya shuru lokaci mai tsawo sa'an na ya ce to ban kwana ya tafi falal ya san uwarsa sarauniya ce kuma yana zato lalle ubansa ya kasance sarki saboda haka uwar ta ji tsoron kada ta faɗa masa ubansa ba sarki ne ba wani mayaki ne kuma talaka ya yi fushi ya kashe kansa ya dai shiga duniya ya ta yaƙe yaƙe ko ina ku sai nasara yake samu har ya shahara kwarai duk ƙasashen birnin kif da na kanifo suka kare da shi suna tsoronsa iyaka sai ya shiga ko ina cikin ƙasashen ne ya barna ba mai iya taransa a lokacin iliya kuma yana can ya nutsa cikin duniya yana ta karo da mazambata masu cutar jama'a ba dalili shi baya zalunci baya son ko mai zalunci don haka ba shi da abokin gaba sai an zali wata rana da maraice yana zaune yana shan iska sai birnin kibu ya faɗo masa a rai ya tuna walde sarkin kibu da irin hargitsin da ya sha da gaji dan fashi sai ce a ransa lalle na daɗe rabona da wajejen nan ya kamata in je in ga irin halin da suke ciki gari na wayewa ya shiga ɗamaru ya rike takobi da mashi da kulki ya saka makwalelalin zami yana birnin kyau a ranar da iliya isa garin ya tara sarki ya yi kiran dina na tara sarakunan kasar da 'ya'yan sarki da malamai da tajirai da jarumai waɗanda suka yi wata bajinta ko waɗanne an shirya musu rankin wurin zamansu daban kowa ya shiga kayan ado masu tsada sarki da sarauniya kuma suna zaune bisa kujeru a gefe guda sai barori ke raba abinci iri-iri da zuwan iliya bai jira an yi masa iso ba sai faɗa cikin ɗakin dina bai zame ko ina ba sai wurin sarki ya dan sun kuyar da kansa kaɗan kana ya zauna gab da shi waldima bai gane shi ba ya dube shi kawai a mara hankali ya ce na yi murna da ka samu dama ka zo wurin wannan biki da na shirya don manyan mutane da jarumai da attajirai zan sa a baka wuri daga can gefe guda za ka ci ka sha kyauta ko da yake baka ɗaya daga cikin irin mutanen da aka shirya dina domin su amma kuma kai daga ina kake mutumin wanne gari ne a halin wacce zuriya ce kai jin haka sai ila ya fushi ka dai tabbata babu jarumi kamar sa duk cikin tara sa'an nan bai kamata sarki ya manta da shi kuma kamar sa ma a ce a ware shi waje ɗaya ya kuma ci abinci kyauta sai ce kai waldima ni ne zan ci abincin ka kyauta ni za a faɗa wa haka a cikin mata da fajaruman nan suka ji an ce musu mata sai da suka dubi iliya da fushi ɗaya daga cikinsu ya miƙe ce kai sarki kake faɗa wannan magana ƙarya kake yi ina ka ga mata anan sai ba in kana hauka ne zuciyar sarki ta harzuka ya kira jarumai shida ya ce su fitar da iliya waje suna matsawa iliya ya zubar da su matattu duka iliya ya sake ce jarumai goma su kama shi su kuma nan take iliya ya kai su lahira wuri fa ya mutse kura ta sama sai rincimi ake yi aka tattaka waɗansu suka mutu waɗansu suka gudu iliya ya fita abinsa ya hau dokin dokinsa ya tafi kasuwar garin ya sayi abinci ya tara mutanen garin ya ce su ta ce waɗansu suka ce suna tsoro kada sarki ya ji labari ya aiko a kama su iliya ya ce musu ku yi ta ci ba ku gobowar haka ni ne sarkin birnin kyau zan ku naɗa muku sarautu saboda tsoro tilas suka ci abinci sai da aka daɗe sa'an nan suka saki jiki sosai suka ta kwasa gara amma shi ila bai ci abincin ba sai tafi wani gida da ake yin abincin sayarwa da shaye-shaye iri-iri masu tsada da ta tasa dinar a abin duniya fa ya sha waldima kai ga dai gawar mutane na hullu an bari a gidansa gashi yana jin yunwa bai ci abinci ba an kashe kuku da suboyi duka sai waldima ya leko ya tambayi waɗansu mutane ko sun san mutumin nan da ya musu wannan aiki sai wani mutum ya ce Allah baka nasara ai iliya ne wanda ya taɓa zuwa nan da gagararan ɗan fashin nan goga ce sarki ya ce haba sai haka na san ba mai iya yin haka sai shi sa'an na ya tambaya ko wani zai iya zuwa ya rarraso shi zo da shi duk fadawa sai kowa ya shiru suna tsoron ransu can sai wani ya ce zai tafi da kusa da Iliya sai na naɓaɓa ta bayansa har ya kai kusa da shi ya ce ka sarki na kira sai ya juya da gudu Iliya ya yi shiru yana jiran ya ga wanda aka aiko ya kewaye ya faɗa masa amma bai ga kowa ba ya waiga bai ga kowa ba sai ya ce haka nake zato wane yaro wane sunansa da ya tsada bai kai labari ba Iliya ya aika cewa yana tafi amma ya sa a yi shi da tukuna birni da kawai duk kowa ya tara a kofar fadarsa shi ma zai yi tasa dinar masu yin abincin sayarwa su kuma a faɗa musu duk su yi mai kyau mai tsada shi zai sai duk ya ba mutane aka faɗa sarki nan da nan da rawar jiki ya sa aka yi shela aka sanar da kowa da kowa abin da iliya ke so ya yi har waɗanda ba su taɓa yin abincin sayarwa ba ran nan sun yi mutane kuma har waɗanda suka daɗe rabonsa da zuwa birni sun zo filin fada da ya cika makil iliya da kansa ya nuna kowa inda zai zauna ya rarraba mutane ƙungiya ƙungiya ya sa sarki daga can gefe kamar wani almajiri sa'an na ya shiga raba kayan dina da aka kare iliya ya ce wa sarki to yanzu fana huce tun kafin mutane su haɗe sai sarki ya miƙe ya ce a faɗa mutane ya yi murna da wannan dina ta iliya amma yana so gobe a sake taruwa zai wata dinar saboda murnar zuwan wannan ba kashi gari mutane suka sake taro fiye da jiya sarki yasa aka shirya dinar da ba a taɓa yin kamar ta ba a ƙasar aka shirya wa kowace ƙungiya wurin zamanta daban sarki da sarauniya da iliya kuma a ran nan wurin zaman su guda ne aka ci aka sha aka yi ta shagali can da iliya ya ga giya ta bugi kowa a taron hadda sarki sai ta shi tsam ya silale ya fita ba wanda ya san inda ya nufa dan kada ma a gane shi sai ya shiga irin ta alhazai ya nufi wani ƙauye kusa da birnin kyau da giya ta saki sarki ya duba bai ga iliya ba ya sa aka dudduba ba a gan shi ba aka dai bi sawu har hanyar ɗan ƙauyen nan amma ba a ga kowa ba sai wani alhaji aka koma aka faɗa sarki abin duniya ya ruɗe wa sarki ya yi zato ko iliya bai huce ba iliya bai tsaya ba sai wani gida inda ake sayar da wata irin giya mai tsada wadda sai sarakuna ke iya sayanta ya ce da mai giyan nan yana so zai sa mai giya ya dube shi ya gan shi tsohai tsohai ba alamar anini tare da shi sai ya daka masa tsawa kai da tiyo tafi inda za ka tanda wuri ka ba irin ku nake sai da giya mutum ka tsufa amma baka san ka tsufa ba ka taho da hanci duk majina gatsin ma ka ce kana son giya to ba za a sayan maka ba